Azaroak, amaika gaur aste artea da eta hau berriun, albistegia duzue bergozar irratiaren albiste emankezuna, ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi, emakumen ganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunaren baitan, jarduera, aste ardade. Emakume gazte izuzendutako talier bat izanen da jardueretan lehena, urretan sare sozialetan ematen den genero, indarkeriaren proventzioa landuko da, lamiak Nafarrako emakume gazten taldeak eskinita. Talierra, gaur azeroren amaikan, amazazpian eta benduaren bian, eginen da, atxialdeko segietatik zortziak bitarte, berrioz Zarko gaztelekuan, itzen emateko edo informazio gehiagorako gaztelekuan bertan bederatzi lau zortzi, irureunta bat, seireunta hogeita maika telefonoan, edota ondoko elbide elektronikoan, igualdad, abildua berriozar.es. Berrintasun teknikariak atzoko elkarrezketaldian ongi azaldu zuen tailerraren helburua hortxe amaia zalbaren itzak. La idea es juntar a, un grupo de chicas, que bueno, ya hay varias apuntadas, para trabajar un poco la prevención prevención de la violencia de género en las redes sociales. Eh, redes sociales como WhatsApp, eh, Facebook, Twitter, Twenty, todas estas en las que estamos todo el día metidas, ¿no? Y ver un poco, pues, qué mensajes, qué conductas, qué, imágenes, cómo se da el sexismo en esas redes sociales, cómo lo permitimos o cómo lo, tratamos como algo normal, ¿no? Y que, y que ellas, o bueno, yo también estaré, ¿no? Identifiquemos un poco cómo se da la violencia hacia las mujeres ahí, porque tenemos súper claro qué tipo de violencias físicas sobre todo son las que afectan a las mujeres, pero antes de todo esto es que hay un mogollón más, ¿no? Y las redes sociales están llenas. Maya bereko pasagunea desagertzearen baitan udalak laugarren alternatiba bat proposatuko du. Duela azte bi Nafarrako sustapen saileko arduraduna berrio zarku dalarekin bildu zen, maila bereko pasagunea desegertzeko bidean hainbat alternatiba aurkeztu asmoz. Alternatiba horiek kudalak proposatuko duen laugarrenarekin batera, azaroaren amabian, atxaldeko zazpit, erdietan, hauseda bihar, herri batzar batean aurkeztuko dira, berrio zartarren artean, ez da zabaltzeko, dirudienez, Nafar gobernuaren alternatibetatik bi berrio zarko kale nagusia, pasagune bezala erabiltzea du helburu. Alternatiba neurria okalean trafiko osaturazio eragin gozuela ikusirik, alternativen eraginkortasunekin kortasunekin kesu da berriotzarko udala ala erakutsi zuen isabilasa elkateak gure programarako egindako elkarrezketan, hortxe elkarrezketaren zati bat entzungai. El hecho de que se esté hablando de que vamos a intentar Eh, suprimir el paso a nivel o evitar el paso a nivel no quiere decir que vaya a desaparecer la vía, sino que la propuesta que nos hace el Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra es la de desviar el tráfico por otros puntos para no tener que pasar por el paso a nivel de la Avenida Guipúzcoa. Pero eso nunca eh, conlleva la desaparición de la vía. Eta jarraian mendialdea kirol elkarteari dagozkion asteburuko saskibaloi partiden emaitzak azaletik irakurriko ditugu garazi. Bai esatekoa da Xabi talde soilik lehiatu zirela eta hiruak zortea askurik gabe galdu egin zutela azkenik nesken senior taldekoek Navarro Biloslada da taldearen aurkaleiatu eta ugeita mabi, ugeita galdu zuten mutilien kadete taldekoek kaligrama ardoiren aurkakoa ugeita mar berrogei galdu eta berro eta zazpia mazazpik galdu ere nesken kadete taldeak aranguren mutil basketekin egindako leia Mutilien senior taldearen leia atzeratua izan zen azkenik, beraz beste batean ikusi beharko ditugu noainen aurka egiten. Eta kirolak gutxi gabe, Rosa Luena korrikalaria behobian omendu zuten. Rosa Luena berriozarko bizilaguna, hogeita bosturtez jarraian behobia donostia egiteagatik, omendua izan zen pasadeen igandean, aurretik ere lantzeluze krosean parte hartzeagatik errekonozimendua jaso zuen Rosak. Guk guztiagatik zorionak Rosa Luena eta luza daitezela korrikaldi urteak. Eguraldi azmintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zeru hau deitxu edo oso deitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak. Han hemenka zaparra da txikiak botako ditu, noizean behin hartainak. Ego osagaikoa izea olbizi ebiliko da, bola da gugurrekin gabean indarra galduz. Eta temperaturei daukionean minimoak gutxi edo nahikoa igoko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jetxiko dira gaur. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago dato zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko egun edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.